Nächste Abteilung ist ein, ein neues Stück. Stück ist etwa jetzt zwei Wochen alt, ich weiß nicht mehr genau so. Auf der Tournee haben wir das zustande gekriegt. Äh, und zwar ist das deswegen entstanden, weil irgendwann irgendwo einer nach einem Auftritt zu mir kam, der wohl irgendwie um ein paar Ecken mit mir verwandt war. Und er hatte ein Foto bei, wo ich als Kommunions, nee, nicht als Kommunionskind, kennt ihr diese Sachen, wenn man bei einer Hochzeit. Nee, nee, ja, so ähnlich, so ähnlich, so ähnlich. Mehrere, wenn man auf einer Hochzeit als kleines Kind so zurechtgemacht wird, äh, so irgendwie so ein Schlips ankriegt, kurze, gestrickte weiße Hose, Blumenkörbchen, Blumenkörbchen, immer, dann so Blumenblätter durch die Gegend. Kenner, ne? Ja. Und so ein Foto hat der Typ von mir. Ne? So hoffe, dann niemals irgendwo die Bravo kühlt oder so. <laughs> Als steht, ich mit dem Blumenkörbchen. kann man dat naadloos fortsetzen. Schmaalbeuken als communionskind met labhoren. Nee. Und jedenfalls ist mir dann eingefallen, dass ich mich noch genau an diese Situation erinnern konnte, dass diese Hose gekratzt hat. Äh, und dass mir die ganzen Tanten, die mich süß fanden, dass die mir sehr auf den Geist gingen mit ihren tupierten Frisuren und dem ganzen Zeug. Und, oh, herrlich, oh, herrlich, herrlich. Und dabei wiederum sind mir jede Menge andere Fotos eingefallen, wo ich ähnlich schlechte Gefühle bei hatte, wenn ich sie gesehen habe, so auf dem Balkon irgendwo Kuchen essen und erst wenn ihr den ganzen Scheiß gefressen hattest, durfte rausgehen oder so. Oder, oder Klassenfoto, alles, äh, die ganzen Typen, alle mit viel zu kurzen Frisuren und die ganzen Mädchen irgendwie viel zu wenig oder so. Jedenfalls Hannes, hier Stücke des Space noch. Weißt du noch, wie man wahrscheinlich in Hildesheim sagt? Äh, sind vier Fotos, jede Strophe ein Foto. Und jetzt machen wir den unheimlichen Test, wieder das mit dem Slang verstehen hier. Der kleine Junge da mit seiner Lava-Lederbutz und im Fassonschnitt, der leider hinge viel zu gut. Mit singem Frottehemd, der Nylonsocke und dem Führerrad. An so einem Sommernachmittag für Panoramasinger Heliestadt, der die Vaillance stellt, von der Jüte zwischen auf der Südbrück. Hätte auch sie Radchen in den Ring geschmissen, drum im Bremse ist sie weg. mandò la foto. Un balcon vom Onkel Fritz. Im Sonntagsanzug. Bloß wie der arme Kerl da sitzt. Ingeklemmt zwischen Kaffeetisch und Sängerhut und Biertetanz. Und der nie begriffen hat, wieso grad Dino jetzt mit ihm verwandt. Wird er noch hübsch wie wenn ich dran denke an der Biss vor Zell. Die nonstop meusche Litanei und das gekeifte Imponiergebell. Ah, ist hm, Doch hey Martina, Mensch, wo ich schau auf dich, was ich verloren für dich einfach durch und, durch mich. Jetzt, wo ich dein Glas und Foto sind, würde ich mal enden, durch so Jana und ihr. Du rochst wie mich um damals zwischen Reckless, Birmingham und Achmal 4. Mit dingem langen blonden Zimmer und dingem blauen Gang auf Balderhock. Was du die Göttin von der Zwirner Straße und überhaupt vom ganzen Block. Land. Das schönste darin Ding im Leben, hatten sie gesagt. Doch da die Nummer hin war, hatte ich ganz gefährlich Emorin. Von uns gerechnet an der miese Sonntag, ging wir hin, sagt im Jüsem Sinn. Ein mit Martina und mit Jüter zwischen Irrität mit Phil gefüllt. Nein, noch nicht jede Garantie, mit der man Sturz setzt zwischen alle Stirn. Ah.